kako mi, obični muslimani, da ukazujemo na novotarije i da li mi moramo rukama uklanjati novotarije i tako dolaziti u sukob sa drugima džematlijama ili je to posao vas koji poznajete Allahove propise i šta učiniti ako se zabrani nekom čovjeku da u nekoj od Allahovih kuća, džamija, obavlja namaz zato što on klanja drugačije nego što bošnje klanjaju. Esselamu alaikum, pitanje iz Njemačke. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Odgovor na pitanje biće da je u samom kontekstu drsa večerašnjeg. Znači, ako je pratio znači, šartove i način odvraća, narađivanja dobra, odvraćanja od zla, mogao je da shvati da običan musliman, znači, ne podliježe, ako će prouzrokovati već u štetu, nema pravo na jer ako dijelo je neispravno od onoga što je njegovo jeste da radi po sunnetu ono. da ono što je naučio primijeni znači a oni koji su pozvani da naređuju dobro, odvraćaju od zla, na njima je da čine ono što ih je Allah subhanahu ta'ala zadužio i da podučavaju i prenose i odgajaju naraštaj u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Na tom putu uvijek je bilo iskušenja i to je od onoga što mora da bude, da oni koji ne znaju, da oni na određen način šeitan im stavlja u prepraku u širenju znanja. A to da neko na određen način želi da mesecid ne bude mjesto to je cilj šeitana da u mesecidu budu pretvoreni u muzeje i da tamo ne odlaze robovi ali zato u borbi da istina dopre i dođe do svakoga na nama je u ovom vaktu da oživimo ibadet u mesecidima Mnogi smo ga zapostavili. Generacije su odvikle da budu od onih koji posjećuju mesid onako kako je dosledno da mesid bude posjećen. Znači, da se brinu onako kako, da oživljavaju mesid ibadetom, Kur'anom, na filom i sličnim ibadetima. Oni koji nisu navikli na to, moramo metodama koje su ispravne staviti do znanja, znači zajednici da mesti je objekat koji ima svoje aktivnosti koje su svakodnevne i da niko nema pravo da taj objekat svojata da je njegov nego svakom vjerovniku mora ispravno biti na usluzi. A svi vjernici moraju znati pravila i propise ponašanja u mesti kako bi na takav način Allahova kuća bila ono što treba da bude.